Raja menika sampun nanging sinu ndorowati menika impun padosi menika angel cok ora bisa ketemu mergo sebab apa kok awit kewajibanipun sinu ndorowati menika pancen ora gampang yen dipun padosi teng ndorowati mboten nonten niku genah nek teng amarta piyambakipun menika kelebet pengayom ngamarta langkung-langkung menika wau patih menika wau sampun matur bilih dampar menika sampun kaboyong wonten ngloci teng Yung yung Niki mangkin tiang Estina menika ngabari teng Amarta Gweger niku janjane senajan tata lair niku teng tangane Prabu Joko Pitana ning batin niku sing kagungan niku para piyayi Amarta Dampar kencana kuwi ayo kudu aku e. Oh. Nggih, karang wong anggar kemempengan cerita ya cak lali ora basa. Nyritake kahanan. Anae kudune nggon unggah ki sopan santun ki dienggo ki jeri iso mulat salira ki sing cak omong ki sapa ngono ora lambene kandel omong ra cetha. Ngamarta kuwi jenenge sapa ratune? Kunto Dewa. Nek ketelane ku kasuma. Panderma kesemu ki bagus, nggih bagus. Panderma kesemu ngamarton Panderma nika ten ora kok. Nggih Panderma kesemu nek siji niku watake niku watak wanita nek tindak niku ya cocok klentreng wae siji iki cocok nganu Edeng-edeng. Ora ora. Iya Panderma kesemu. Ayo ayo. iku titiane anten mangke gak sampean nek kleru malah nekat mawon. Nerima kesuwon niku mripate jlirit. Nggih. Jur latine niku James. Nerima kesuwon ratu. Lah nggih. Nek sing siji nek jlirit iki jlirit. Nek labene katok kok. kan kok modho-modho ora upamane jajan yo paranggane tokok sing nggih rongkono iso nglakon ting klewer men lah surah sananane ora wilane ana loro kuwi prekewe aku milih nggih mangke sing milihke kula mangke Eh sampean milih dhewe malah kleru-kleru. Asino Durwati, dedeg piadege. Alit. Bagus. Mboten dibrengos. Ireng-ireng manis. Mangke kaya waton ireng manggawa. Kok waton ireng lha apa ana loro? Weh, kok mait, Cok. Loro, neng ireng ini ireng tandes manis, kasih iji ireng rada biru, tadi. Saya-saya yang tak menik kentean di jan persis. Biru ini kok pitek gering, nih. Sing ora-ora kuwi. Wong matur ki matur sing sak anane kok. ana loro mengko nek dipilir kabeh ra ya dadi mah. Ireng cemane karo rada biru. Nggih, nggih. Pakultane kaya pitik loro pun pokoke. Sabukawati Prabu Puntadewa sing siji Janaka. Satriane bagus. Ana loro lho. Nek niku mboten nonton. Nggih siji kabeh elek-elek pokoke. udara niku anten loro. Nek sing gedhe dhuwur siji sing cendhi. Sing lagane presi wek udara ngamuk ya ida. Kae siji wae cepet ida ida. Suarane gedhe cilik, gedhe cilik. ana sing gleger-gleger iku las-lasan. Idak, idak gepeng pandam niku kudu ora. Nek mung idak-idak kok wae. Dhewe werku dora piye? Ya. Ana werku dora kok ana piyike bareng. Tutke lakuku kok tak golani Bathara Kusuma kula dhereke. ing ayudha kiya magawe gelar sira wang wang Kucap Prabu Dewa Bantala laju ganya saksara mlebu tenging wana diwus Arsa ngupaya marang Sinuwun wonten ing wengkon kraton Ngamarta nenggih kocapuk. Rikala semono ingkang nderekaken marang tindak Raden Janaka Piluju Sudir limbali... marang Kang Abdi dangu datan sibu. Wonten ngakoso Raden Gadut Koco. Prisa ana Narendra kang saksara wonten madyane wana dia cancut tali wonten demiup saking Jumantung. kaget pamikir kura satria ing kanjeng saka jumanto ing aku jenengmu sapa kowe yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe ratus kok ngendi sapa kang dadiaran naindra saka ing pluru kadang sinara wedine kaka prabu wel gedwel beh ing loji tengoro aku prabu dewa bantu kowe sapa satya pringgondani kadut kota lakumu tak sawang kaya nyolowadi arep mlaku ing pengangkah aku bakal nglebur laku jalak peningal golek negara ngamarta ngemban dawuh saka pepundhen Kuko Prabu supaya mboyong sinuwun Prabu Bathara Kresna. gaki koko Prabu el geduel pih ono dampar kencana. Mingis-mingis tukang yura pindho sinaputing mandra. ginawe ayu yen kowe bakal dadi kraman ing kraton Ngamarta yen kena pringgake becik bali sok-sok Apa sababe? Ucap ngrasani Prabu Bathara Kresna padha karo bakal ngilangake marang kekuatan para satriya Ngamarta. Ngandra pringgake becik aja takon dusa tak pancat pundakmu jebol guru penantangmu kowe bisa mutungke gligene tebak dadem ora mutah lu sembah tungkamu jomblo titih kok kae. Ning mati kena sikut nek ora kepelane mungsuh. Mati kok, Kang. Jan mati pules. Heeh. Uh -uh. Nagane urip e. Nyawane kok manggon nang kono. Manggon dodok. Oh. sing ora ora lah karang wong isih ambekan ki kudune keteke ki obah kok diruru ah ayo ah, pak mak sendul ya pancen wong elek-elek tenan kok dipono kawan ra kalap kok wong sing dileni semaput ki pira-boro ki kepiye bisa njur enggal pulih kaya wiwi malah duting glendeng kula niki jan-jan nek mboten ngerti panjenengan niku kantoko niku wonten apa Aha, wong ora ngerti kentange kimpul kok kentang kimpul kok kentange kimpul aku ketemu karo gadut kaca aku ditakoni ngaku yen arep golek Bathara Kresna dheweke mak perempeng peningale menteleng aku. Ola oh, nggih. Mandeng sampean. Iya. Saya menteleng pangucape kalau keder ladine. Ora kena. Ayo bali, ora gelem bali pancat pundak jebol gulumu. Kuwi jane piye to, Kok? Niko ora tukang untir gulu to niku. Nyandak siracek ajeng saman bongko ditungkak nggon pundak krek. Mak, eh. apa gatut kaca kuwi digdaya uwe lah kepripun yo yo yo awake iki komplit dadi wis kabeh sampun kondang gatut kaca kuwi anggere wis mateng to yo kramane iku otot kawat balu ngethok <laughs> nyating krengkit lho oh, balu kok balu ngethok le <laughs> ah balu to ora jerangkong kae mangan rendile niku badan sikujure dadi wes. Suryakanta. Oh. Peningale langke niki rambut kawat. Sing mriki kawat parut. Niki kawat lembut. Sing mriki niku kawat ning sing bedel. <laughs> sepul <laughs> kawat sepul kulite dadi wajah putre lempem oh lempem lempem di apa wis kliket maido sampean saenake dhewe ne do ngarani mundur tak jajal ing atas atas iso dijlogi gatut kaca saka dhuwur kok dadi iso kepaluh kesenggulu kaya ngene. Yo aduh. Ngedo pai. Hmm. Dikongkon sedulur yo ngopai. Sedulur-sedulur, biaya-biaya. Oh, alah bocah kok kebangatan temen. Ya. mata duwiten. Ayo pokoke gak dalan loro trima kepala apa mbayar. Munia. Ya mengko aku tak bayar piro wis. Mane hitam di atas putih. Piro? 5000. Oh. Wani wis. Tulung wis meneng ae ya. Hmm. Panjenengan ngrekoso tenan. Teng gluduk. Nah, jan saya tenan. sayah tur ya kanang ya keciblok sepuluh jerone kok ya Kang. Lali. Kayane tenaga ki nek kurang bejo iso kecetet kok mau. kang. Ah Kowe iki kelingan ora? Ngono apa? 5000 ku mau. Sesuk lu nek wis kendange Bayu. Komedan ora waras. Malah dodol tinuku. Wong dikongkon kakang nek kok opahe kok dines. sarapan yen wong edan ra ora. Engko iki nek ora tak ngono ya ora tau mrebeleng aku kok Kang. Saya so, kecekel bayu sama njaluk babar pisan. Alamu di kawan ki terus angkun aku jokon berjuang terus anjo anakku pakan ya Ayo pite didol. pite didol. Ajeng kol mungki badak mega pit picok kae. Rime datak neng pelantangan. Ngalih kono. wae ora. Ah, ora bayar tenane. Panjen kakangku siji kae panjen edan menan. cetil tenan. Tone ora aku sing ndange ora apik kae. Mundur wae kok monggo kerja. sumetti. Mungkin patra karnan yastiro alunan yandiko jagat manik raja dewa iki kang kena tak paribasake ngriwuk kempul bebaru sinang dadan nglayoni dadan nusuli kang sumedya mangindra jolo marang kacintakane sesembahku Prabu Bathara Kresna ingkang kinarya srana anggone bakal jumeneng nalendra ratu ngloji tengara inggih mongko Paman Janaka nimbali Siwa Semar Badranaya. Awit wis ana Sabta Senin Sabta Kamis ora tau sebo caos. Tak pikir ana jroning pam, pamikirku kaya bakal nampa bebenduning jawata kang linuwi. Yen mengkono prayoga aku ora sida nderek tindai Paman malah sumedyaswan ana kraton Ngawarta atur uninga ana ngersa dalem Kanjeng Prabu Bathara Kresna. Trikatori Sang Gatotkaca